Mainu erbiti, herri urratxeko antolatzilea, egunon? Egunon. Beraz, etzi hasiko da herri urratx, eh, iparraleko ikastolen besta handia, dena prestu duzia? Kasik prest, hor motibatu agira, hasiko gasiko da eh, muntaketa loriena, beraz hor, eh, bai, kasik prest gira hor. Hmm? Iragan urtean euri erauntzi harrigarria izan zenuten, besta osoa gune bakar batera mugatu behar izan zenuten, baina asteburu untako aldi ziguzki ederra iragarria da. Bai, polita izanen da nire ustez, bo, iaz konparatuz, ez dugu konparatuko, uh, ala jaz pasadena pasada. Eta aurten eh, eguzkiarekin uh, eh, pesta erraloia izanen da, seuraski. E, Usaiako besta izanen da, baina ahatik berritasun batzuk ere iragarri dituzue, e, dira horiek, mainu? Beraz, aurten bai gehititu ditugu gune batzuk, Mm adibidez, falta zen bizkaia nolaz. Ez dakigu. <laughs> nolaz falta zen bizkaia herri urratxel. Beraz, <laughs> ba, bizkaia gunea izanen da, hor izanen da horren txoko bat, Gipuzko eta lapur diren guneena artean. Hori gehititu du eta gehititu du ere bai uh, gune bat, hori keien kolegio berrian izanen da. Mm -hmm. Pilota... Elizalde, kolegio berrian. Hori hori da eta ba, kei erraiten dugu, fiteago erraiteko. <laughs> Uh, eta hor, pilota partidak izanen dira, goizetik, uh, uste, behatxek eta erditik goiti, uh, olako zait. Eta hor, txikeri bat izanen da ez? Bai, Epi, bai. euskuska maite duten endako. Mm, bai, erringerri bai, izanen da. Lehen alikot, euskal errian izanen dira partidak, eskuin pareta, ez ezker paretan, baina eskuin paretan, eta hori uh, pulita izanen da. Eta da, pilotari honekin ez? pilotari izigarri honekin, gero, antziditut izenak, baina izigarri honak <laughs> dira. Eta onartu dute, gainera, diotzea eskuin paretan. Hori, uh, mil esker aiei, hori onartzeak. Mhm. Aipatu duzu, eh, e, gune berri batekin egin duzuela, bizkaia, e, hori eskastzen, ez bizkaitarrak aldiz, eh, ez bestan, hori segur. Eta, baina, alere, e, ere, bi eszena azkartuko dituzue aurten. Bai, aurten laugarren eszena bat eman dugu, Bon, betikoak izanen dira, Nafarroan uh, eh, lodiena eta araban lodia, eh, bi lodiak eh, hor izanen dira beti bezala. Eta gipuzkoan eman dugu beste zena bat musika nola egiten alden hori berriarekin. Mm, ah, elektronikoagoa oh, agian edo. Hori da, mm-hmm. gehiago gaztentzat, pentsatzen dut, ez dakit. <laughs> Eta mm, gero mm, dantza gune bat uh, uh izanen da ere bat, Siberoan, esena, dantzaren uh, esena eman dugu Siberoan aurten. Mm-hmm. E, adibide bat e, ukaiteko, eh? musika berriaren estena horretan, zoin talde atxematen alko ditugu? Bai, bai, besteak beste izanen dira, uh, adibidez etxe, pe, eire, digibul eta uh, olako musika berriak gazteak maite uh, dituzten taldeak. Mhm. Eta beraz, e, hori siberua gunean, dantza eskinitako gunea izanen da, zoin dantza ikusgarri ukanen dituzue ba, bertan edo? Dantza desperniak izanen dira, talde, uh, bo, talde izanen dira, beraz hori Uh, bizikiongi izanen da, zeren dantzat desberdinak izanen dira ikusteko, eta gazte batzuekin, beste batzuk ez aingazteak, baina talde politak izanen dira ere bai. Mhm. Eta ara eh, Nafarroa eta Araba beti ere gune azkarrenak musikaren aldetik, kontzertuen aldetik, e, hortan ere talde aski gotorrak ekarri dituzue aurten. Bai, uh, bo, er, er, gia iaz bakizu ezer pasatu beraz talde batzuk jo behar zuten iaz, eta galdegin dugu be, ea posibli denez aurten berriz etortzea, fen, mhm. berriz etortzea, etortzea, zeren iaz ezinen etorri, eta onartu dute ziren nahi zuten ala ere uh, du erri urratzen. Beraz, uh, hor, uh, adibidez, delirium tremens etoriko da orten, uh, etorri behar baina etoriko da orten. Eta neomak, uh, guri kantua egin dute, uh, orten kantua egin dute, uh, guk galdegin dugu uh, ea posible nenez uh, eh, egitea eta onartu dute plazerrekin eta gure bai. Beraz, eh, haiek aiek etortzen dira berriz, zeren bom, jaz, indar handi bat egin zuten uh, jotzeko uh, euripean eta <laughs> ezen bat ere ringaria zat, Beraz, uh, ala, talde, taldeari galdegin dugu, bom, posible bali malu zu egitea eta onartu dute, beraz, hor izanen dira aurten. Uh, ala zer egan ala ere izanen aniko etxart, uh, aspalditik ez ginoen ikusi herri uratzen eta gu gogoa genuen uh, berriz ikusteko. Mhm. Eta onartu du ere bai, gero bai uh, talde uh, potoloak badira, esne beltza, uh, kasik uh, azken, uh, azken, mm, nola... Azken kontzertuetako bat izanen da hori? Bai, hori ipar aldean txuraski azkena, mhm. eta nahi zuten ere, hasi zuten garaian... Uh, erri urratzen, eta nahi zuten ala ere uh, bukatu ere uh, mhm. erri urratzen, beraz hori polita da guretzat. E, aurten, zonbat laguntzaile izanen dira herri urratxe egi bilakatzeko? Hala, egia erraiteko uh, sifrez dakit bizikiongi, baina kasik bimila eta bosteun eta piko. Uh, hor, uh, ainiz laguntzaile bezala, burasoak dira, ikastola guziak parte hartzen dute, Eh, eta hori da politena zeren uh, erakusten du ere gure elkartasuna. Uh, eh, Erri da, elkartasuna uh, mendentzeko eta gure artean ezagutzeko ere bai. Eta hor, 2000 bai, bimila eta bosteun pasatuak uh, izanen dira. Mhm. Beraz, hor polita da bai. Urte zurte, badirudi, beti geroz eta laguntzaile kopurua handiagoa badela ez? Ba, be, be, beharrak uh, gero eta <laughs> bat ditugu, beraz, eh, bai behar ditugu laguntzaileak ziren, eh, be, eh, pesta hori ari da luditzen, uh, ni nintzen gazten, nintzen nintzerarik lehen errugatzen nintzen, bon, zara uh, ez den bat ere berdina bilakatu da, pesta erraldoi bat, beraz, antolaketan ere uh, uh, dena aldatu da, eta beharrezkoa da uh, jendaukaitea. Eta antolaketa aipatzen duzula, aurten indar berezia eginen duzue prebentzioan, ez? Bai, jaztik hasi ginen, bon, jaz, ala, pasat, eh, bai, bai jaztik hasi ginen. Eta hor, bai, prebentzioari buruz, eh, fen guretzat izigarri importantea da, zeren, eh, be, ala, da, familiako pesta bat, eta uh, segurtatu behar dugu, nola egan... Giro goxo bat. Giro, bai, giro goxo bat. E, eta hori sigurtatzeko be, eman ditugu txanda batzuk. Beraz, burasoak izanen dira egun osoan lakuaren inguruan. Hala, e, txaleko Eta hori da, pixka bat, uh, begiratuko dute, zerbait lan eurusa ikusten mali madute, bedienen gana joanen dira, pixka bat, uh, uh, gauzak uh, kalmatzeko, edo norbait ikusten mali madute, ez bizikiongi, beheramanen dute, uh, uh, edo, uh, ala, beraz, eta hor, badira ere, um, badakizuen bezala, pestaguzietan eraso, sexistak, homofobiak, eta hori dena, eta hori da dugu onartzen. Beraz, hor protokolo bat eh, eman dugu, izanen dira pankarta batzuk, eh, ostatuetan eta bar zenbaki batekin. Eta beraz, norbaitek, uh, ala, mm, eraso bat ikusten bali madu, edo bera, fen, zerbait gaizki ikusten bali madu, deitzen aldu zenbaki hori. Eta joiten, jendea joiten alda ere uh, txaleko ubelen gana, ala, eta hor protokoloa martxan emanen dugu. Uhum. Aurten bestalde e, herri urratxera senpereko aintzirara joaiteko e, autobus dispositibo zabal bat ere ezarri duzu ez, kasuntan ere autobusak badoaz pixkanaka gehitzen eta e, eh, txiktsak sarearekin ere e, itzarmen bat egin duzue. Bai, ala, aurten ala, lan, lan bat eman dugu txiktsakekin, O, lehen alikoz da beraz ez dakigu susen nola martxatuko den, baina ala ere falta zen pixka bat olako nabetak zutekin nola egin, baina bai nabetak. Uh, ala jendea ez zart, eh, autoa ez hartzeko eta ez subera urbiltzeko, zeren uh, aparkalikoak fite betetzen dira eta jende batzuk urrundik heldu dira autoekin. Beraz hor, aukera badira, alde batetik uh, etortzen zirezterarik be, uh, xantakon uste autoa eta hor, nabeta bat izanen da, egun osoan, eh, nabetak itzultzen dira, uh, eh, xantakotik hor uh, eh, lakua arte. Eta usten dituzte jendeak lakuaren haintzinan, eh? ez, uh, ez urgun. Beraz, iru eurotan da, uh, iru euro ez da hain, uh, <laughs> hain kari hori. Eta beste aldetik bada kambotik eta uh, ere bai. Beraz, hor usten aldira autoak uh, handik, behar gune uh, batzuk izanen dira betiko aparkalikoak, erriko aparkalikoak. Baimena okan dugu, eh? <laughs> hori ere. <laughs> Baimena erriko etxeak, baimena eman, dutea da aparka horiek erabiltzeko. Beraz, hori, aukera hori zenen da, eta kusiko dugu aurten nola pasatuko den eta ongi pasatzen malima da, behel duden urteko berriz eh, emanen ditugu. Mhm. Eta e, eh, txik sarea hain azkarrez den gune eta ere autobus zerbitzua izanen da? Bai, eta gainera aurten, bo, haintzek galdetzen dute eh, ala indartzea pixka bat autobusak, beraz, indagori egin dugu aurten, uh, autobus gehiago izanen dira, bai uh, alor, Euskal Herri osotik, eh, endaiatik, mauletik, eh, garazitik, bai gorritik, bai honatik, bai dozetik, fai, dena leku uh, guzietatik badira autobusak, beraz aukera hori bada ere uh, hartzeko, amar, uh, euro bario du uh, uh, autobusa. Beraz, normalki uh, gehienetan sortziak terditik goiti abiatzen da, uh, eta sartzen da ala ba, zazpietan edo sortzietan. Ara, beraz, e, ze mezurekin utzi barko ditugu entzuleak? Zatozte denak, erri <laughs> biztan da. <laughs> Goxua izanen da eta familia, familiako uh, pesta bada, denetarik bada, denentzat, beraz, itorri berda, da, erri biztan da. Ba, mainu erbiti, erri urratxeko antolatzailea, mile goizuntan gurekin izaitagatik goizberrin? <laughs> Mm, esker zuri!